السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس زلو zilizotangulia nimeiruka حديث موجه ya 45 kuna siku nilisema kwamba tutasoma hadithi moja kulingana na hali alafu siku nyingine nikija nikaendelea mbele kwa hivyo niliruka hadithi ya 45 leo insha Allah taala tutairudia hiyo hadithi 45 alafu ndo tuende mbele 48 kwa sababu 46 na 47 tushasoma كيكاو تلجتنغوليا الحديث الخامس والأربعين حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كوني عنوان يا يسمى قيل لك عند الإحرام ونمكي من بيبا كوني إحرام لا تنتقبي asivae ninja asivae niqab akiwa ni muhrim amehirimia umra ama haji ولم يقل laki wala هوكوambiwa ukshufi wajhaki ukashifu uso wako haukuambiwa hivyo umeambiwa tu usivae ninja yani finika uso na kitu kingine chochote sio ninja sio ninja kwa sababu ninja imeshonwa saizi ya mato ninja imeshonwa kiasi cha mato na hiyo ni haramu kwa mwanamke akiwa na ihramu kuvaa ama kuteremsha nguo kufinika uso mzima hilo ndilo linalotakikanwa mwanamke akiwa na ihram pindi wanapohudhuria wanaume pindi wanapohudhuria wanaume akiwa faragha na wanawake wenzake ni lazima akashifu uso wake ni lazima afungue uso wake kama akiwa mina kwenye khaima wao wanawake watupu hapo ni wajib lazima awache uso wake wazi na akifinika tatoa damu akifinika uso tatoa fidia ya damu kwa kusudi kwa sababu mwanamke ihramu yake kwenye uso mwanamke ihramu yake iko kwenye uso kwa hiyo ni uso tu ndo ameambiwa wache wazi pindi akiwa na ihram akiwa mbali na wanaume lakini akiwa karibu na wanaume mathalan kwenye tawaf kwenye sa'i kwenye rami hapo lazima afinike uso wake hata kama ni muhrim ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala asema ibn Umar Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma asema qama rajulun الاسمام امتو فقال كسيما يا رسول الله ايو امتومي الله سبحانه وتعالى يعني انا موليزة سؤالي انا موليزة سؤالي كما انبيا ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام وتوامرش نيني كتك مفازي كتك نغو تفاي كوني إحرام يعني امتوكي واني محرم ameheremea haji ama umra avae nguo gani jawabu mtume akamjibu faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la talbasu al-qamis suala imekuja tofauti na jawabu suala ni kwamba tuvae nini tuvae kitu gani kwenye haj au umra jawabu wamejibu musivae musivae na hii ni hikma amfanya kusudi mtume swalla kumwambia hivi amemwambia yale mavazi ambayo hayafai tu ili ayadhibiti alafu yatakaokubakia yote yafaa kwa hivyo haya mavazi machache ndo akayataja haya wachaneni nayo lakini mengine kando na haya mwaweza kuvaa akamwambia la talbasu alqamis musivae kandu hizi kandu kwa sababu gani zimeshonwa kwa saizi ya mwili na muhrim havai kitu chochote kilichoshonwa saizi ya kiungo chake muhrim hafai kuvaa kitu kilichoshonwa saizi ya kufinika kiungo lidhalika takofia haifai kuvaa kwa muhrim hata kofia hata kilemba kwa hivyo kanzu pia haifai kuvaa kwa sababu imeshonwa mikono imeshonwa kuingia mwili mahali pa kitu, kutia kitwa ghairi dhalik wala sarawilat vile vile muhrim haifai kuvaa suruali haifai kuvaa suruali yani mwanamume akifanya ihram anavaa izar kama kikoi ile nguo ya chini hafai kuvaa suruali hata suruali ya ndani afai kuvaa majus ni abakisha izar tu afunge izar peke yake wala alamaim wala vilemba akona kupiga imama muhrim ufai kufinika kitwa kwa imama ukitatie ama uitandike kitwani yote mawili haifai ni kichwa kiwe wazi wala albaranis wala zile burnus burnus ni kanzu fulani ni qamisun maghribi ni kanzu ya kimaghrib yughatti ar-ra's kichwa kuna kanzu fulani uvaa watu wa maghrib sana ni kanzu lakini huku nyuma ushona sehemu kufinikia kitwa alafu unaivuta na ifinika kitwa zaitwa baranis watu wa maghrib wanavaa sana kwa sababu nchi zao baridi sasa ile kanzu inashonwa alafu huko nyuma kwenye shingo inashonwa kama mfuko ukufinika paka kichwa naileta kichwani hizo inaitwa burnus jamu yake inaitwa baranis kwa sababu zinafunika kichwa yeah. illa an yakuna ahadun laysa lahu na'lan kitu alichoruhusiwa muhrim kuvaa ambacho chafinika kiungo ni viatu peke yake kitu utakaruhusiwa kuvaa ambacho kitafinika viungo ni viatu peke yake na hivyo viatu kwanza umeambiwa uvae nal yani si buti wala si khufu viatu vile vya wazi vya kawaida champali na mfano wake sasa asema ambaye isipokuwa mtu ambaye kwamba laisa lahu nalan hana viatu vya wazi viwili basi hana viatu vya wazi basi falyalbas alkhuffain avae khofu khofu kama buti kwa hivyo hata viatu ameambiwa aslu vai vile vawazi kama hizi makubadhi eh hizi viatu vya champali na hili dali lakini ukikosa hizo ulionao ni khofu ama buti basi la maana va hizo buti ama ni khofu waliqta asfal alka'bain lakini ukate kwenye jicho la mguu chini ya jicho la mguu kwa hiyo kama ni buti yako isivuke jicho la mguu ukati. Kama ni hofu usifinike jicho la mguu ukati. Adha Ili isifinike kiungo chote. Wala talbasu shay'an vile vile muhrim hafai kuvaa nguo yoyote massahu za'faranun wala wars iliyoguswa na tib iliyotiwa manuketo imma manuketo ya za'faran au manuketo ya alwars alwars ni mmea fulani humea Yemen nabatu min al-Yaman au humea Hind ni udi fulani ni tib ni tib fulani manuketo fulani kwa hivyo nguo ilofukizwa manuketo hayo asivae kabisa muhrim afai kuvaa hiyo aepuke manuketo wala tantaqibu almar'a wala mwanamke hafai kuvaa ninja almuhrima mwanamke alohirimia umra ama haji hafai kuvaa ninja kwa sababu ninja inafinika saizi ya macho inafinika kiungo cha macho haifai ama kuteremsha nguo kufinika uso mzima hii ndio inavyotakana hivi ndio mwanamke atakanwa avae bali ninja si mzuri hata kama huna ihram hata saizi mwanamke hako haji hako umra si si mzuri ninja si mzuri ninja atumie khimar khimar ni kitambara mwanamke uteremsha uso mzima akafinika finike uso mzima hii ndio inavyotakana wala talbasul quffazain wala asivae gloves mbili kwa hivyo mwanamke haifai akiwa na ihram ya haji ama umra kuvaa gloves na ninja illa wakihudhuria wanaume sasa ajanib basi sasa atatia mikono yake ndani ya hijab na uso ataufiniki na uso ataufinika kharajahu al-bukhari ومسلم خرجه البخاري ومسلم هي حديث مبكية الإمام بخاري ومسلم kwa hivyo mtume sasa sallam kwenye hii hadithi ametutajia tu yale mambo machache ambayo hafai kufanya mwenye ihram ya haji au umra bakia mengine yote ameruhusiwa na kinachokatazwa katika kichwa ni kuvaa kitu kinachofinika kichwa kiungo kizima kuvaa sio kivuli mtu akasema oh afaya akaenda kajianika kwenye yua eh mpaka akapanda Bukhari ha yajuzu kutumia mwavuli maana hujavaa kichwani yajuzu kuingia chini ya kivuli cha ukuta ukajificha mti ghairi dhalik kwa hivyo hakuambiwa muhrim kwamba sikae kivulini ha ameambiwa tu asivae kofia na wala kilemba cha kufinika kitu ama kujificha chini ya jengo au mti au E, mwavuli kujificha jua kullu hadha la maana wala haraj haina neno insha Allah taala في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة يا كوانزا الحديث دليل على أن المحرم حديث دليل يكونيش كما محرم يعني الحرمية حج أو عمرة لا يلبس حفاي كفاء kullama khita ala udhwin kila mavazi yaliyoshonewa saizi ya kiungo afai kuvaa kila mavazi yaliyoshonewa yakafasiliwa kulingana na kiungo ama kikoi ya juzi lana haikushona kwamba kuna sehemu kutia mguu huku kuna sehemu kutia mguu kule ni kutatia tu haikushonwa kwenye kiungo fala maana fi hadha hakuna ubaya kufanya hivyo kuvaa kikoi kwa hivyo kila kitu alladhi khita fil udhu kilioshonwa saizi ya kiungo hafai muhrim kuvaa hafai muhrim kuvaa ila mwanamke mavazi yake maarufu ameruhusiwa kuvaa mabuibu yake kama kawaida kwa sababu mwanamke ihram yake iko kwenye uso tu ni uso tu ndo afaa wache wazi asiufiniki isipokuwa kukija wanaume ajnabi ndo atafinika na uso na akifinika atafinika kwa nguo si kwa ninja kwa hivyo kila muh, kila nguo au kila mavazi yaliyoshonwa kulingana na saizi ya kiungo haifai muhrim kuvaa kama kamis au sirwal au burnus au غير ذلك haifai kuvaa ثانيا فائده pili hadith وفيه أن المحرم نبيل vile yaonesha kwamba muhrim لا يلبس من النعال ما غطى الكعبين hafai kuvaa katika viatu vinaofinika macho ya maguu mayajuz kuvaa katika viatu ambao vafinika macho ya maguu tabana hii mwanamume si mwanamke mwanamke mambo yake hatumzungumzii kwa sababu yeye hujifinika mwili mzima wazi طيب ما غطى الكعبين bal yaqta ma asfala bal yaqta asfala min viatu vyake vikivuka jicho la mguu akate ile sehemu iliyozidi awache macho ya miguu iko wazi hii ni hadithi ya ibn Umar ilivyosema lakini hapa hadithi ya ibn Umar mtume alisema haya dhulhulaifa kwenye miqat kwenye miqat ndio alizungumza haya maneno lakini alipokwenda maka akafanya haji thumma khatabahum kwenye khutba yake alokhutubu alitaja pia haya mambo kwenye hadithi ibn Abbas alisema mtume alikhutubu akaeleza muhrim asivae kamis asivae sirwal asivae nini alafu akasema vile vile il wayalbas an-na'alayn akasema vile vile illa ayajida an-na'alayn ikiwa alonacho ni annalain avae yani viatu alafu kwenye hiyo hadithi ibn Abbas hakusema ukate utoe jito la mguu hakusema sasa hii ikasababisha khilaf baina ulama wengine wakasema ni lazima akate kiatu kilichozidi jicho la miguu kupitia hadithi ibn Umar na wengine wakasema la madamu alipokwenda Makka hadithi ibn Abbas akazungumza ah, mtu avae na alain avae viatu alafu hakusema kwamba viatu vikatwe hii dalili ya kuonesha ile hukumu ya hadithi ibn Umar ishafutwa na hii hukumu ya hadithi ibn Abbas kwa nini kwa sababu hadithi ibn Abbas ndio iliyochelewa alisema Makkah hadithi ibn Umar alisema alipokuwa miqat hata hajaondoka Madina kwa hivyo kawaida hapa ile hadithi iliyochelewa hufuta hukumu ya ile hadithi iliyotangulia wakasema hadithi ya عباس Abbas itanasikh itafuta hukumu ya hadithi ya ibn Umar kwa hivyo itakuwa muhrim si lazima kukata viatu chini ya jito la mguu kwa hivyo ukivaa khuf ukivaa socks ukivaa buti la mana lakini hadithi imefunga kwa sharti ikiwa hukuvaa nale hu hakuna nal eh kwa hivyo usikimbilie kwenye mabuti na mahofu ikiwa viatu open viko na alhamdulillah vitele sasa yako makubadhi yako vile viatu vya plastiki vya mpira ziko champali zimejaa lakini ukikosa hizo sasa ndo utakwenda kwenye hofu na mabuti wazi na ukivaa ndio si lazima kuikata ile buti chini ya jicho la mguu lakini alhamdulillah saa hii hakuna dharura hiyo maana viatu vya mpira vijaa tele hata inda haram kwa hivyo hauendi kwenye hofu na buti mpaka ukose viatu vile vawazi na alaini hiyo ndio inatakana kisheria sio mimi niende pale viatu vya wazi viko vijaa vya mpira ni viache kusudi nichukue mabuti hadha majuz hiyo haifai lazima nivae zile annalain ambazo ziko wazi <clears throat> kwa hivyo itakuwa hukumu ile hadithi ibn Umar imeondoka na hukumu iliyobakia ni kwamba ukikosa viatu vya open vile vya wazi basi yajuzu kuvaa khufu ama buti na si lazima kuzikata chini ya jito la mguu kwa sababu hadithi ya bin Abbas mtume hakutaja hilo thalithan katika fawaid za hadith wafihi hadithi inaonyesha kwamba annal mar'ata ni kwamba mwanamke ihramuha fi wajhiha ihramu yake iko kwenye uso mwanamke ihramu yake iko kwenye uso ihramu yake yani kiungo ambacho kwamba iwafaa kiweke wazi akiwa haji ni uso peke yake au umra mafuhumi yake ni kwamba akiwa hako kwenye haji au umra au watewaze ufiniki afiniki arudi kwenye asli yake ya kufinika uso mzima lakini akinuia haji au umra ndio atoke kwenye asli yake ya kufinika uso au wache wazi sasa kwa ajili gani kwa ajili ya mihrimi ya haji au umra ina maana kwamba hana ihramu ya haji hana ihramu ya umra arudi kwenye asli na asli nini afinike uso wake kwa hivyo mwanamke ameruhusiwa kutembea uso wazi akienda haji tu au umra peke yake akiwa hana nia ya haji hakuhirimia haji hakuhirimia umra ni lazima arudi kwenye asli yake ya kufinika uso ndio maana ulama wasema nini ihramu yake iko usoni ina maana hichi ndicho kiungo alichoruhusiwa pekee kukiacha wazi akiwa kwenye umra au kwenye haji na huko kukiacha wazi ameruhusiwa kwenye mazingira gani akiwa na wanawake wenzake tu peke yake yuko kwenye mina kwenye khaima yao wanawake sawa hapo lazima awache uso wake wazi lakini akitoka yuenda jamarat kurusha mawe lazima afiniki maana wanaume tele akienda tawaf lazima afinike uso wake maana wanaume wengi akienda sa'i lazima afinike uso wa hakadha kwa hivyo atakaa na ihramu pindi akiwa na wanawake wenzake peke yake nao nini ni kufungua uso wake kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha ni haramu mwanamke kutembea uso wazi hii dalili ya wazi ya kuonesha mwanamke ni haramu kutembea uso wazi isipokuwa kwenye haji ya umra ndio amehalalishiwa kutembea uso wazi tena akiwa yuko na wenzake peke yake yani wanawake wenzake lau atahudhuria wanaume pia hapo kwenye haji na umra ameambiwa afinike uso sio kwa ninja kwa kwa leso kwa hijabu yake teremshe chini hadha huwa hii ndio inavyotakikana kwa mwanamke rabian katika fawaid za hadith <clears throat> katika fawaid za hadith وفيه وفيه أن المرأة تغطي وجهها bil khimar atumie khimar yani mtandio ateremshe mtandio au hijab asifunike kwa ninja la bin niqab ikiwa wanaume amehudhuria hapo mahali ya yuko taban atafinika uso sasa kifunika uso asichukue ninja ni haramu kuvaa ninja kwenye ihram wazi ni afinike ateremshe tu tambara kwenye uso moja kwa moja afinike uso mzima sio kufinika sehemu ya macho ikawa nje kama ninja inavyokuwa maumbile yake kwa hivyo ataruhusiwa kufunika uso lakini kwa khimar yani hijab au jilbab sio kwa ninja Khamisan min خامسا من الفوائد وفيه أن المحرم يتجنب الزعفران fi في الإحرام محرم هفاي كجتيا منكيت إما زعفراني أما ورس ويقاس عليه سائر الأطياب na hizi manuketo zingine zote ndiyo hapa ametaja zafarani na wars kwa sababu ndio alikuwa manuketo yao zamani kwa hivyo kila aina ya manuketo sahihi hata sabuni iliyotiwa perfume ndani la juzu kuogea nani aogee sabuni kama ya panga ama ile sunlight ile ambayo haina harufu ya manuketo aslan hizo ndio sabuni muhrim afaa atumie akienda haji au umra kwa hivyo aepuke kitu chochote kilowekwa manuketo نطيب hafai kutumia المحرم من الفوائد في vile ستة وفيه أن المحرم المحرمة حديث يونيشا من إحرام ومنمك وكيك الحرمية حج أو عمر منمك لا يلبس القفازين حفاي كفاما قلوفز مويلي في إحرامه كتك إحرامك ngojea amalize hamra amalize haji atavaa gloves zake lakini madamu yuko kwenye ihram ya haji au ihram ya umra la yajuzu kuvaa magloves la yajuzu ni mikono yake atie ndani ya jilbab mikono yake ingize ndani ya jilbab ma yajuzu kuvaa alqaffazain yani gloves mbili mwanamke ni haramu kwa sababu imefinika kiungo khas imeshonwa saizi ya kiungo khas wa hadha la yajuz haifai kufanya hivyo mwanamke kwa hivyo hizo ndio zaitwa mahdhurat al-ihram au libas al-ihram mavazi ambayo kwamba muhrim mwanamume wavaa na muhrim mwanamke yuwavaa طيب hizo ndo fawaid zilio kwenye hadithi hiyo ya nyuma tuliyoacha 45 twende hadithi ya leo ambayo ni 48 sasa hadithi 48 asema kwenye unwani ya hadith la takhtaliti birrijal usitangamane na waume yani mwanamke asitangamane na wanaume walau kunti tatufina bilbait alharam hata kama kwenye tawaf fanya bidii unavyoweza hata ukitufu tufu nyuma nyuma kando kando usiingie kwenye zahma za wanaume na wewe mwanamke majuz hada ittaqullaha mastata'tum mcheni Allah mnavyoweza kwa hivyo kwenye atawaf pale wewe mwanamke nani alikulazimisha uende mpaka ukabusu hajar aswad au ndio ukashikia alkaba kwa mkono ni sharti upaswe wanaume sharti mwanamke dume na ingia paswe wanaume sasa mambo mbali lakini mwanamke sawa sawa mwenye haya zake wallahi hafanyi hafanyi ndio maana sharia ikamwambia akae nyuma ya waume au kando kama hizi laini za karibu na Kaaba mara nyingi wanaume watataka zile laini karibu na ile Kaaba watataka wao kwa nguvu wewe ka zile laini za nje za juu za mbalimbali kidogo hata kama mzunguko utakuwa mkubwa lakini utakimbia ile kutangamana na wanaume na vikumo vya wanaume wazi na hii ndio inavyotakikana lakini eh, mahal asafi shadidi leo tume, tumepewa mtihani na madike dume wanawake lakini kama dume wallahi utastaajabu ukaenda kwenye tawafu mimi natarajiwa kusukumwa na mwanamume kama mimi lakini utasukumwa na mwanamke tatahajjab wallah an-nisaa tarajjalat al'an wanawake mzee wanaume sasa khatara yani wewe utatarajia upigwe kikumbo na mwanaume kumbe ukiangalia mwanamke subhanallah tataajab hawa ni wakosefu wa haya bila shaki hakuna mwanamke hata mmoja mwenye haya zake za kiimani sawa sawa atampiga kumbo mwanaume kwa kusudi hakuna huyu lazima ni mpungufu wa haya na mpungufu wa iman ndo henda akawasonga wanaume pale walipo kwa hivyo hata kama ni kwenye ibada hiyo ndiyo zahma iko sahihi lakini ittaqillaha mastata'at zahma iko pale karibu na alkaaba ukitufu kwa huko nje nje haupati zahma hata kama ile dori litakuwa refu lakini utakuwa umekimbia ile haramu hino inavyotakikana ki kisheria zamani mtume alikiweka wanawake nyuma wanaume mbele ukitufu hivyo lakini leo watakubali hawaweke nyuma utawapata wao mbele hata serikali gani iweze kusimamia wanawake wa sasa walivyokuwa hawasikii lidhalik watawekwa mahali utawakuta shavuka la hawla wala quwwata illa billah ala kulli hal <clears throat> na hii ni utovu wa ilmu kutosoma mwanamke anajitupa kule haji na kwenda umra hajasoma lolote hata haelewi anaenda tu watu usafiri na yeye usafiri عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أسمى أم سلمة رضي الله عنها شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي نلمويلزي نتومي صلى الله عليه وسلم كما ميمي نوم أشتكي يعني تألم نسكيو تشونغو أناني أمي قنجيك أمي قنجيك نوالي قوة قنج حج نمتوم صلى الله عليه وسلم قوة قنج حج qala mtume akamwambia tufi waraa an-nas tufi waraa an-nas fanya tawaf lakini nyuma ya wanaume wa anti rakiba lakini kwa vile wewe ni mgonjwa panda panda al-asl wanawake utufu nyuma wanaume hadha al ndio inavyojulikana kwa nini kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم anasema at-tawafu bil baiti salah tawafu kama swala na kwenye swala wanawake usimama mbele ama nyuma usimama nyuma kwa hivyo hadithi imefananisha tawafu na swala kwenye swala wanawake usimama nyuma idhan na kwenye tawafu wanawake wakae nyuma ndio maana yake kwa hivyo Mtume صلى kwenye hadithi ibn Abbas asema at-tawafu bil baiti salah ghaira anna Allah ahalla an-nutqa fihi isipokuwa Allah amehalalisha kuongea kwenye tawafu lakini kwenye kwenye sala hajahalalisha kuongea kwa hivyo tofauti ya tawafu na sala ni kwamba tu kwenye sala huzungumzi kwenye tawafu waweza kuzungumza hiyo ndio tofauti lakini akasema at-tawafu bil baiti sala hii hadithi ibn Abbas idhan ikiwa tawafu imefananisha na sala sala mwanamke usimama nyuma idhan na tawaf asimame nyuma hadha ndio akamwambia tufi wara an-nas tufu kama kawaida yako si kwamba ati wewe ni mgonjwa sasa nikulete mbele ha tufu vile vile kama kawaida yako nyuma ya wanaume lakini madamu ni mgonjwa akamwambia nini wa antirakiba kwa vile ni mgonjwa basi panda mnyama tufu kwa kupanda hayawani panda hayawani wako utufu naye asema ummu salama fatuftu nikatufu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli na ilikuwa ni salatu alfajr kwenye baadhi ya riwaya zimesema ilikuwa ni salatu fajr akawinda Ummu Salama watu wanasali ndio yeye akaamua kufanya tawafu yake ili asiwasumbue watu kwa sababu watu waswali yeye akaamua sasa kutufu time ya watu wanaswali salatul fajr ila jambil bait nikapata fursa kutufu karibu na al-Kaaba kwa sababu watu watu wako kando waswali sawa sasa watu wako kando waswali yeye akapata fursa chapchapu utufu karibu na alkaaba na ukikurubia alkaaba zile madore itakuwa kwa mafupi mafupi ile muda tawafu itakuwa mfupi akapatiliza haraka haraka kipindi watu waswali yeye akaanafanya tawafu yake juu ya mnyama wake asema yaqra na mtume alikuwa akisoma kwenye sala yake waturi wa kitabin mastur na hii ilikuwa salat alfajr kwa hivyo akamsikia mtume anasoma sura tur kwa hivyo yeye akapata fursa kumaliza kufanya tawafu yake hadha huwa lakini mwanzo alimlekeza nini tufi waraa nas kama kuna watu tufu nyuma kuna wanaume tufu nyuma yao siwavuke wanaume mbele maana haileti picha itakuwaje mimi natufu wanawake kwa mbele ma yuqal kama wanaume hata kusali mimi nasali safu za wanawake ziko mbele ingilika kilini ndio maana wakaambiwa wakae nyuma ya wanaume ili wanaume wasitazame wao wasitazame wao watazame mbele <clears throat> na hii ni stara kwa mwanamke anayefahamu maana ya stara lakini na anayetaka stara ambaye ha, hajali sharia yake atafanya takalo kharajahu al-bukhari wa muslim hadith amepokea imam bukhari na muslim fi hadha al-hadith fawaid fi hadha al في هذا al فوائد al الأولى الحديث دليل على جواز طواف الراكب إذا كان لعذر حديث دليل يكونش على جواز كما يجوز طواف الراكب yajuzu kutufu kwa aliyepanda kipando idha kana li'udhrin ikiwa ana udhuru ni mgonjwa hawezi kutembea miguu hawezi eh mtu mzima mzee hawa ni watu utufu kwenye kipando maana ni dharura dharura bila shaki kwa hivyo ambaye ni maadhur ambaye ni maadhur basi atufu kwenye kipando ima mnyama au sasa kuna vigari viko vigari vya kahraba vile vigari vya stima ambao hukaa akajipeleka mwenyewe wallahi alham mawjud wa hadha min at-taysir kwa hivyo mtume alimruhusu ummu salama alipokuwa mgonjwa afanye nini atufu kwenye mnyama wake alaysa kadhalik طيب ثانيا katika faida hadith وفيه وفيه أن النساء تباعد الرجال في الطواف ni kwamba wanawake wanaepuka wanaume kwenye tawafu wasitangamane nao kama hali ya leo tunavyoiona ajaribu kulingana uweza wake na zahma ikizidi sana mpaka ikapindukia basi sasa hapa mambo mbali ni hali ya dharura hizi itakuwa ni hali ya dharura lakini al-asl ni kukimbia grupu ya wanaume kulingana anavyoweza mwanamke fanye hivyo kwa hivyo wafihi anna an-nisaa tubaidu ar-rijala fi at-tawaf wanawake huwaepuka wanaume kwenye tawaf wayakunna waraahum na wanakuwa nyuma yao lakini leo ni ngumu uwekwa mpaka na maskari kuwawekeza watu fanyeni hivi mtu kitwa ngumu hataki taona watu uvutana na wale maskari watakupigana nao nini nikatazwa kitu kibaya sana tatahajabu na mkale pengine akate na maneno atukane na yuwafundishwa <laughs> jambo la sawa sasa azama kama hizi ni ngumu mafunzo kama haya kutekelezeka kwa sababu ya watu walivyokuwa wagumu pia hawalekezeki hawa nasihiki sasa dawa nini kila mume labda mnasihi mkewe mwambie itabidi utufu na mimi pande ya huku tena ukiwa kando sio kwenye zahma ya wanaume hadha huwa ثاني ثالثا katika fawaid hadith وفيه جواز الطواف محمولا hadithi yaonesha yajuzu kutufu mtu akiwa amebebwa ima hayawani au kifaa kigari au chochote lakini hii masala iko na khilafu kule kubebwa je ni sharti ubebwe kwa udhuru au hata bila udhuru wote mimi najisikia tu nitakutufu juu ya kigari au juu ya mnyama eh je yafaa haifai fi khilaf ulama wamekhtalifiana kwenye hii masala je ambaye hana udhuru yajuzu apande atufu akiwa amepanda na hana udhuru wote si mgonjwa wala si mzee khilaf baina ulama jumhur ulama wanasema al-aslu ni at mashian hii ndio asl al-aslu ni mtu atufu na afanye sa'i akiwa anatembea kwa miguu yake hii ndio asl wa sunna wal aula wala yajuzu kutufu afanye tawaf au sa'i akiwa amepanda mnyama au kigari jumhuru wasema la yajuz la yajuz kufanya hivyo hii ndio kauli ya nani jumhuru kwa sababu gani kwa sababu hana udhuru hana udhuru wote kwa nini apande طيب kauli ya pili akasema قول ya pili akasema الأفضل والأولى أن aula ni الأولى أن يطوف ماشيا لكن yasihhu ni sahihi lau atatufu na atafanya sa'i ikiwa amepanda yasihhu wala shay alaina hakuna chochote juu yake yajuz mubah lakini ipi bora bora ni utufu ikiwa umetembea kwa miguu yako kwa nini kusema hivyo umestadili jumhur umestadili na hadithi ya Umm hii anasema nini Musalama alisema inni ashtaki nilikuwa naumwa kwa hivyo alikuwa na dharura sio Musalama ametaja kwenye hadithi kwamba mimi nilimshtakia mtume kwamba inni ashtaki mimi nilikuwa naumwa mgonjwa ndio mtume akamwambia tufu ukiwa umepanda kwa sababu ni mgonjwa ametaja ila yake kwa hivyo jumhuru akasema ambaye si mgonjwa hali yake sio hali ya ummu salama atufu kwenye asili yake nini kwa miguu na afanye sa'i kwa miguu lakini hawa ulama wengine nasema la yajuzu kutufu kwa miguu eh, kwa kupanda hayawani au kipando chochote bila dharura yote pia yajuzu lakini bora ni utufu kwa mguu kitaka bora lakini kutufu kwa kipa, kwa kupanda hayawani au kwa umebebwa yajuzu yajuzu lakini si bora wala hana kitu وهذا قول بعض العلماء واختاره الشيخ بن باز الشيخ بن باز رحمه الله اختار هذا القول نا يمشي وقتك أقوال نقول يا مالك نابو حنيفة مالك نابو حنيفة ونسيما قوامبا يجوز كتوفو كيو مباند أو مبيبوا أو مباند منياما يجوز لكن عليه دم watatoa fidia ya damu kwa sababu wamewata wajib katika wajibatu at-tawaf al-hajj eh? kwa sababu wasema kutembea kwa miguu ni wajib na kufanya sa'i kwa miguu ni wajib na alowata wajibatu al-hajj wal-umra nini atatoa damu sio kwa hivyo akitufu kiwa amepanda kigari au mnyama au amebebwa na mtu katufu naye na hana dharura tawafu yake sahihi na sa'i yake sahihi lakini atatoa damu hii ndio kauli ya tatu hiyo ndio kauli يحتاج والذي يظهر والله أعلم أولا ما يقوم إكو كريب زيدي والله أعلم نقول يبيلي نقول يبيلي أن الطواف ماشيا هو الأفضل والأولى لكن لو أتطوفك يا ميباندا طواف ياكي نسعي ياكي صحيح ولا هندام وهنا للوتي ودليل ذلك حديث متومي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع alifanya tawafu al-ifadha akiwa juu ya ba'ir amepanda mnyama wake wala mtume hakusema alikuwa na dharura yote hakusema wazi قال ركب ناقته وطاف وهو يستلم البيت بمحجن akawa nasalimia rukn al-yamani kwa bakora hakuigusa ngoni aligusa kwa bakora wazi kwa hivyo hii dalili ya wazi kuonesha alitufu akiwa amepanda wala kusema alikuwa ni mgonjwa na arafa alisimama juu ya nyama yake ngamia wake ndo akaja maka pia akafanya tawafu lifadha akiwa amepanda ngamia wake baadhi ulama wakateta wakasema oh lakini alikuwa ana dharura lazima awe juu awaone watu awarakibishe watu umur mithla hadha lakini yeye mwenyewe hakusema fal asl takuwa ni hivyo al asl ni kwamba kutufu na kufanya sa'i ikiwa umepanda chochote au umebebwa al-asl yajuzu dhalik lakini si bora si bora al-aula wal-afdal was-sunnah ni ufanye sa'i kwa miguu na utufu kwa miguu lakini lao mtu atakataa atapanda basi ni sawa tawafu yake sahih na sa'i yake sahih wala hana damu wala hana lolote wa hadha aula الأقوال لكن سبورة هذا هو فيلا فيلا كتيكا فوائز الحديث كتيكا فوائز الحديث يميش وفيه جواز إدخال الدابة المأكولة اللحم في المسجد لحاجة لحاجة يجوز كمتي حيوان ينيلي ونياما أمبايسي جلالة أمبايسي جلالة أي شرط مهم yajuzu kumtia hayawani msikitini ambaye yuwaliwa nyama yake ng'ombe ngamia mbuzi e, kungu paa swara wale la mane kuingizwa msikitini bora tu wasikuwe ni jalala yule hayawani asiwe ni jalala vipi jalala ni hayawani wakula kwenye majaa ya taka kama ng'ombe wako umemwacha yuzunguka mjini anakula maji ya taka anakula jala taka pale la kwa sababu atakula najis au kuku kuku haifai tamtiaje msikitini kwa sababu kuku njalala anaokota najisi hapa anakula najisi hapa kwa hivyo akienda haja atakwenda haja najis hadha ndio ulama wakasema ambaye si jalala sio jalala ni wale hayawani wa kuzurura kwenye majaa ya taka wakila sasa hawa hayawani ikiwa wanalisha kule nje kwenye najisi kwenye majaa ya taka basi hatutawaingiza msikitini lakini wale hayawani wa kuchungwa kula manyasi na kuja na kuja nyumbani wale hakuna ubaya kuwaingiza msikitini mtu akateremsha mzigo wake hapa la maana fi dhalik ikiwa lihaja kuna haja ikiwa kuna haja na mtume صلى الله عليه alikuwa ahitajia kutufu akiwa amepanda huenda amechoka huenda amefanya kubainisha jawazi kwamba lile tendo linafaa kufanya kwa sababu nyingi kwa hivyo ndo maana akatufu yeye peke yake juu ya ngamia wazi na hii si khas kwa mtume bidalil amemwambia Ummu Salama pia panda utufu kanga alikuwa ni khas kwake masahaba hakufahamu hivyo kwa sababu Ummu Salama alipokuwa mgonjwa pia alimwambia atufu akiwa amepanda idhan kupanda kwenye tawaf na sa'i si katika hususia zake mwingine pia aweza bora tu akiwa na haja kwa hivyo ikiwa kuna haja huyo hayawani kuingizwa msikitini na si jalala yajuzu kumtia msikitini la maana lakini ikiwa ni jalala haifai huenda kanajisi msikiti na ikiwa hakuna haja si jalala sawa lakini hakuna haja yote mimi nije tu nifunge mbuzi hapa fi haja la ma yajuz kama hakuna haja haifai ma yambaghi dhalik وفيه أيضا كتك فوائد الحديث أن بول وروث ماكول اللحم طاهران حديث يونيشا vile vile kwamba mkojo na choo cha hayawani wanaoliwa nyama yao ni sinajisi ni tahara sinajisi ni tahara sinajisi wazi kwa hiyo lao ngamia hapa atafanya haja hapa la maana tia tumai kaondosha ile harufu khalas ma fi ma au hata paka wata vile vile ما في مانع au ikachota tokaenda katupa nje la maana fi dhalik kwa sababu si najisi ni watu tu hawapendi ni uchafu fulani utaondoshwa lakini sio najisi bidalil kama ni najisi mtume hangehatarisha kumtia msikitini hangehatarisha kumtia msikitini maana yake hayawani anaweza kufanya haja saa yote kwa hiyo walipomtia kwenye Masjidil Haram akafanya tawafu naye hii dalili ikoonesha kuna uwezekano hayawani anaweza kufanya haja saa yote na hilo hakulijali mtume ina maana ni tahara haja zake ina maana ni tahara haja zake baadhi ulama wasema oh ibn battal yaqul yani e, kwenye sharhi yake ibn battal asema yule naqa mtume sallam kana munawwaqa yule naqa naqat rasul kanat munawwaqa yani mudarrab alikuwa shafunishwa asifanye haja msikitini ashafundishwa afai kufanya haja kwenye watu hasa hata kama vote mtume alikuwa anaamini hatofanya lakini hadha baid hayawani aminika <laughs> hata ukamfundisha sengine mara iza kukhalifu ala kulli hal umumi ya hadithi inaonesha kwamba cho na mkojo wa hayawani wanauliwa buzi, ng'ombe ngamia na mfano wao ni tahara si najisi lakini kama ni uchafu watu hawapendi sawa ala wabe nafsi huwa hazipendi harufu kama zile au kuona mandhar kama yale basi itaondoshwa mimbab an-nadhafa la mimbab at-tahara itasafishwa mimbab an-nadhafa kwa ajili ya usafi sio kusafishwa kwa ajili ya utahara kwa sababu tahara tayari haja za hayawani wanauliwa nyama zao naktafi bihadha leo tutakoma hapa insha Allah taala <clears throat> kama kuna swala sana